Du trenger en god mikrofon som du kan koble til datamaskinen din via en USB-kabel. Heldigvis finnes det mange rimelige alternativer å velge mellom, og de to beste alternativene de heter Røde Podcaster, koster ca. 2000 kroner, og Blue Yeti, koster ca. 1500 kroner. Og vet du hvilken mikrofon jeg bruker for øyeblikket? Røde Podcaster. Og jeg kjøpte mikrofonen fra Amazon.com, men i ettertid så har jeg angret litt på det. Ikke fordi mikrofonen var dårlig, men fordi jeg kjøpte mikrofonen fra amazon.com. Jeg er ikke så flink til å støtte norske butikker, men jeg har tenkt å bli bedre på det, men det er en helt annen sak. Mikrofonen den er jeg strålende fornøyd med. Du må også kjøpe et mikrofonstativ, en mikrofonholder og et popfilter. Og under denne videoen finner du linker til utstyr som jeg anbefaler at du kjøper. Og hvis du har spørsmål, legg igjen en beskjed i kommentarfeltet under, så hjelper jeg deg.